Hello po sa inyo, Sir Red. Ako po si Neo at gusto ko lamang po na malaman ninyo na ako po ay isa sa inyong mga silent listener sa Spotify at ngayon ay magbabahagi ng kwentong naranasan ko last year. Medyo may kahabaan po ang kwentong ito at sana nga po ay inyong mapagpasensyahan. Ito po ay naganap isang madaling araw noong June 24, 2022. Ako po si Lexi at gusto ko lamang din po na iparating sa inyo Sir Red na ako po ay laging nakikinig sa inyong segment at mga bagong kwento habang ako ay nasa trabaho. Ang aking ibabahagi naman ay ang karanasan ko last month sa dorm namin since kami po ay stay in sa trabaho. Ako naman si Tina at wag nyo na lamang pong banggitin yung last name ko dahil marami naman pong <laughs> marami naman pong tina sa mundo and for sure malabong malalaman nila kung sino ako. <laughs> so, ang aking ibabahagi po sa inyo, Sir Red, ay ang kaganapan noong Bagyong Rosing noong 1995 kung ano yung nakakahilakbot na part sa mga kwentong ito ni Nanio, Lexi at Tina, yan ang inyong subaybayan dito sa subscriber si Lakbot Stories. Kaya yo yo yo, <laughs> tutok ka na! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago po yan, abay meron tayong comment sabi niya, hindi, hindi nabanggit, hindi ata nakopya yung ano eh, yung name niya pero sabi niya, lagi ko po kayong pinakikinggan at ang mga horror stories sapagkat mahilig po talaga ako sa mga horror movies at sa ganitong klaseng mga kwentuhan. Kaya lagi ko po kayong sinusuportahan dito sa inyong YT channel. Salamat kung sino man yung may comment nito. Hindi rin alam ni ano ni, <laughs> ni admin Clay kung saan niya nakuha to. <laughs> Maraming salamat. At ganoon na rin sa mga silent listener, mga channel members, nakapit nakapit pa rin sa matigas kahit humihim Dimas ng madula sa kung saan saan panig po ng mundo. Maraming maraming salamat sa 2 years na nating kasama ng mga channel members at hindi po bumitaw. Maraming salamat po at sa mga kararating lamang na channel members, thank you po sa inyo at sa mga regular listeners natin sa segment na ito. Maraming salamat. Thank you! So hanggang sa susunod po natin na kwento <laughs> extra. ito na ang kwento ni Neo guys at ito yung silent listener natin mula sa podcast na ngayon po ay nagbahagi ng kanyang sariling karanasan at nasabi po niya kanina tulad ng nabanggit ko sa umpisa, pagpasensya na lamang daw po ninyo kasi hindi siya fluent magtagalog. So sa nakikita ko dito sa overview ng kanyang story, meron po siyang mga time stamp. Okay, so katulad na lamang po ng nangyari sa kanya noong June 24, 2022 at nung time na yun kasi ay nag-aabang daw po siya ng bagong release daw na kanta ng isang South Korean girl group. Sabi niya dito, okay so yun nga. So habang naghihintay, nakaramdam daw siya ng pagkabagot kaya nag-decide po siya na pumunta sa isang convenience store na 24-7 open na malapit sa kanila dahil nagutom siya nung time na yon. And ito yung timestamps ng mga nangyari sa kanya. 12.50 a.m. So naglakad nga daw po siya doon papunta sa convenience store nang bigla pong may bumangga sa akin. Nagulat ako noon Sir Red kasi biglaan na nangyari yon and natakot ako at the same time dahil hindi ko nga pala talaga tiningnan kung sino siya. Lalong lalo na yung gawin ng mukha niya. Ang mas nakakahilakbot doon, Sir Red, ay bigla po siyang nawala sa hindi ko malamang direksyon. So 1.10 a.m., nag-standby na po ako doon sa store kasi wala po akong masakyan at takot din po ako dahil baka makasalubungan ko na naman po yung bumangga sa akin na biglang nawala. 1.30 a.m. Wala na akong choice kundi maglakad na lang So nag-headset na lamang ako para mawala yung takot na nararamdaman ko. 1.40 Nasa harapan na ako ng bahay namin nang biglang may lumabas na silhouette sa kwarto ko. Nag-overthink pa ako noon si Red kasi ako lang at saka si Papa yung nasa bahay at nakalak po yung kwarto ko. Kaya nagtaka ako kung sino yung papasok doon at never naman din pong pumasok si Papa sa kwarto ko nang walang consent sa akin. So nagmadali akong pumasok sa bahay kasi akala ko ay may magnanakaw na. Pagbukas ko ng pinto, may nakita po ako mga pictures at puro stolen pics po ito na nakadikit sa pader at malapit sa laptop ko. May nakasulat pa nga po na You better watch out you better not cry. <laughs> Merry Christmas! Pero <laughs> lang. Ang, ang sabi niya dito, <laughs> uh, you better watch out daw yung nakalagay doon. So nalito siya at natakot din at the same time kaya tumawag siya ng pulis. 2 a.m. May mga pulis sa harapan ng bahay. Nagising din si Papa at pinasok po namin kasama ng mga pulis yung bahay. Nag-investigate po sila sa kwarto ko at may nakita po sila mga fingerprints sa pader and sa braso ko. Nagtaka po ako noon Sir Red kasi hindi naman ako nahawakan nung lalaki na pumasok sa kwarto. Hanggang sa June 26, 2022 nang magpa-test ako at nagpa-match ng fingerprints yung nasa pader at yung nasa braso, yun daw po yung pinamatch niya na fingerprint. So, um, hinukay lahat ng information, lalong-lalo na yung ginather nila yung natatandaan ko nung time na iyon. At bigla ko nga pong naalala yung bumangga sa akin. Inisip ko na baka yung bumangga sa akin ay yung pumunta din sa kwarto ko. So iisang tao. Until now, si Red, ay nag-overthink pa rin ako kung sino siya kasi hindi ko pa po din talaga malaman up to this moment kung sino din yung nagsisend sa akin ng mga stolen pictures ko mula sa anonymous account. Minsan nga po ay nakukunan niya talaga as in day by day lahat ng mga pinupuntahan ko. Sa school, sa mall, o kahit yung ginagawa ko sa bahay. Sinesend po niya sa akin. Yun lang po si Red at sana'y naiintindihan niyo po yung kuwento kong ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Uy! Medyo ano to ha, real life guys, ramdam na ramdam ko yung pagka-legit nung kwento niyang ito. Uh, hindi ito, uh, it has something to do with the stalker talaga. di ba? Diba? Kung yung makikita mula doon sa timetable or yung uh, kumbaga log nung oras na sinabi niya kanina, I don't know ha kung totoo ito pero seems legit naman para sa seems legit naman para sa akin. So sige, sabihin natin na totoo Uh, hindi ko naman kini-question ito uh, sender ha pero sabi nating totoo ito. Uh, sa pagkakatanda ko kung hindi rin ako nagkakamali, may basic daw or parang four kinds ng mga stalker kasi. Siyempre una na dyan yung public figure stalker. Alam naman po natin yan sa mga celebrity, mga influencers, mga ganyan po yan siyempre. At uh, meron din silang tinatawag na private stranger stalker na kung saan itong ganitong klase ng mga tao daw or yung mga stalker na ito ay yung parang bigla mo na lang din nasa lubong or bigla na lamang katulad maaring katulad nito sa nangyari sa iyo uh, sender number 1 na nag-cross yung path ninyo nang hindi inaasahan and, and, and then biglang naging target ka na niya sa pag stalk di ba? Mamaya unawain natin na meron din daw pong tinatawag na acquaintance stalker Maaaring ito ay coworker mo, classmate o kaya isang tao na nakasama mo sa isang group. Basta acquaintance nga. And uh, simula doon, simula na nakilala mo siya o nakilala ka niya, eh doon na nagsimula yung pag i stalk niya sa'yo to the point na parang may gusto na siyang mangyari. And ang pinaka talagang nakakatakot sa lahat ay eh yung may intimate stalker ka. So ito yung most common and most dangerous daw sabi dito. At uh, sabi nga nila yung risk ng violence dito uh, from an intimate stalker is about something 74 or 80%. Kasi uh, pwedeng higit pa sa inaakala mo na assault yung o violent assault yung pwedeng mangyari. So baka itong pangmula doon sa word intimate, syempre nakakasama mo. So kung pagbabasehan natin mula dito sa four kinds of stalker na ito guys, na nabasa natin mula doon sa uh, ah, cbsnews.com, maaring yung second kind ng stalker ay ito yung nangyari sa iyo, uh, sender number one. ba? Diba? Pero ano kaya yung magiging motibo ng mga ito? Nakakatakot sa totoo lang ano, pero ano ba yung mga pwedeng mangyari? Ano daw ba yung pwede nating gawin? Hindi natin pwede daw sabihin na i-ignore mo lang ito kasi mas nagiging dangerous ito day by day. Ang gagawin mo maging alert, proactive ka, kung hanggat maaari eh mag uh, alam mo mag-take ka ng mga uh, self-defense lessons, 'di ba? Um as much as possible, wag kang mag create ng contact. Wag mo rin wag mo rin masyadong uh, e-entertain yung mga sinesend sa'yo na mga pictures or sasagutin kung sino siya. I mean, di ba, i-acknowledge? Kasi nakakatakot guys yung ganun yung sinesendan ka na ng mga, di ba, na halos lahat ata ng kilos mo parang PBB. <laughs> alam na alam kung saan ka pumupunta. Di ba kaya dapat maging mapagmatsyag ka dyan. And of course, basic na basic, i-enhance mo yung security measures mo. Uh, yung mga locks, alarms, CCTV, security camera, sabi natin ganun. O kaya i-inform din natin yung mga key people sa buhay natin para malaman din nila na meron nangyayari sa inyo to since ang pinaka key person mo dyan ngayon ay yung father mo since sabi mo nga living with your father ka nga dyan, eh sabihin mo sa kanya yung nangyayari. Kasi potential threat ito eh. Medyo threatened ka na sa nangyayari at hindi mo alam kung bakit niya ginagawa Di ba? Ang gawin mo rin, i-save mo at i-document mo lahat na matatanggap mo. From the letters, kung meron mang cards, meron mang voicemails, or lalo na yung mga messages or yung pictures na pinapadala sa'yo. At nang sa ganon ay malaman din ng mga pulis or ng otor- otoridad yung trace, di ba matrace nila kung saan nanggagaling at nang sa ganun ay makagawa din sila ng proseso para mag-intervene dito sa proseso ay I mean dito sa sa nangyayaring ito. Mar- mahaba guys kasi ang pwede natin pag-usapan eh patungkol po dito hindi lang po tungkol sa uh, ano bang pwedeng gawin natin o to get rid o to to avoid yung mga stalkers at home, school or work um kasi may legal options din eh. 'Di ba? Ang dami kasi guys pero sabi ko sa iyo yun lang ang pwede natin na pwedeng uh, ma, ma, mai-recommend sa iyo at sana ay lalong mas maging maingat ka sa lahat ng pinupuntahan mo as much as possible wag kang wag kang pupunta sa kung saan saan ng mag-isa. 'Di ba? Mas nakakatakot talaga ang mga gitong klaseng mga stalking guys in real life kesa yung mga multo na pwede naman po nating i-get rid sa pamamagitan ng mga pag-click lens, <laughs> di ba? Yung pagpapatunog ng mga bell o kung ano-ano mang mga aparato dyan. Kasi totoo to eh, sabi nga nila mas matakot ko nga daw sa mga buhay, di ba? Kasi hindi naman natin pwede guys na masabing multo to eh, or something supernatural kasi may fingerprints na involved. Kaya dito ko rin po ipinapasok kaya parang tuloy merong uh, doubt din ako kaya nagtatanong din ako dito kay sender number 1 si uh, Neo, 'di ba? Uh, kung gaano ka legit ito nung una. Pero dahil may mga ganito ka, may timestamps ka, parang 'di ba? And kung bakit din ako nagtatanong kasi sabi niya dito nagpates ako and match yung fingerprints na nasa pader at yung nasa braso. Pero wala ka namang sinabi sa akin kung ano nangyari kung kung may, meron ba na nagmatch? Uh, ah, sino-sino siya? Kasi doon pa na sa fingerprints, imposibleng walang nagmatch, parang ganun. Kaya parang question pa rin sa akin. So medyo napahaba yung diskusyonan natin dito habang umiinom tayo ng kape ni Lola Trinidad. Nako naman, may steep coffee po tayo. Check nyo na. Baka mamaya ay maubusan ka na. Lalo na syempre paparating ang 7.7, ang 8.8, ang 9.9. Diyan medyo bagsak presyo at may discounts po tayo diyan. Kaya go na, tingnan nyo na po ang HTV merch sa Shopee para ma-check out muna ang kape ni Lola Trinidad Steep Coffee pag sinabing steep coffee, kaiba po ito sa drip coffee pero same taste pa rin pero different packaging naman sila. Okay? So, try mo na para malaman mo kung ano yung pinagkaiba nila. At lalong lalo na, ini-introduce din po namin dyan syempre yung corn coffee soon or kung meron man na available ngayon sa HTV merch natin, i-order mo na kasi limited stocks lamang po yan. Okay? So maraming maraming salamat kay Neo at <laughs> medyo umaba yung, yung usapan natin dito pero at least nakakuha ka naman ng idea kung ano yung pwede natin gawin. Di ba? Anyway, next ispe- experience, experience, <laughs> next experience naman po natin ay galing naman kay Lexi at ito naman ang kanyang story. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito daw ay nangyari sa dorm nila last month kasi stay in sila sa trabaho at nag half day ako nung time na yon. By the way po, kasama ko nga pala sa room yung Chinese na BF ko tapos yung friend niya and yung girlfriend nung friend niya. So bale apat kami. Yung style po nung room namin ay may sala and kwarto. Sa kwarto, andoon yung double deck naming dalawa. Ah, andun yung double deck namin at dalawa yun. Yung sa amin ng BF ko, then yung isa sa friend ng BF ko. And that time, mag-isa lang ako. Alas 9 na po nung time na yon. Ang oras kasi ng out namin sa work is 9pm so expected na dadating agad yung girlfriend nung friend ng BF ko. 9.05 nang may nagbukas po ng pinto sa kusina which is pinto ng mismong unit namin. Then may naglalakad na ang akala ko ay yung girlfriend ng friend ng boyfriend ko. So intindi nyo na lang guys yung connection ha. Akala daw niya yung naglalakad nung time na yon ay yung girlfriend ng friend nung boyfriend ko. So yung naglalakad po kasi ay nakatakong. So akala ko po talaga ay siya. So naghintay ako doon sa sa kanya na pumasok sa room para makipagkwentuhan pero after po ng ilang minuto ay wala pong pumasok sa kwarto. So I went back to sleep again. After 20 minutes po. Bigla po ako nalimpungatan sa ingay nila. Dumating po silang tatlo. Andun yung girlfriend ng friend ng boyfriend ko. So I asked her, kung anong oras siya dumating o kanina pa ba siya. Pero ang sagot niya, kararating ko lang. Kasama namin ngayon boyfriend mo. Oh. At doon lamang po nag-sink in sa utak ko yung nangyari. Hindi naman po ako natakot noon kaso simula po nang maganap ang experience kong ito ay hindi na po ako nagpapaiwan ng mag-isa sa room. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. We, sabi mo, hindi ka natakot pero ayaw mo magpaiwan ng mag-isa. We, di nga. <laughs> Pinakunwari ka pa natakot ka, aminin mo na. Ito naman, wala namang masama. Sige na, aminin mo na natakot ka, no? Hindi nga. Lexi, natakot ka, no? Oo, oo. Sabi na eh. Ito naman talaga, huwag ka nang, huwag ka na magbalat kayo. <laughs> huwag ka na, <laughs> pinaamin, pinaamin. Umay. <laughs> di ba? Sabi, hindi na nagpaiwag. Sige nga, kung talagang matapang ka, hindi ka natakot, di ba? Maniwala. Di sana nagpapaiwang ka pa rin. Ito naman, wala, wala. Hindi ako naniniwala dyan. <laughs> anyway, maraming salamat sa mga kararating pa lamang po at syempre sa mga nag-aabang ng third story po natin. Sana po ay palagi kayong nasa mabuting <laughs> kalagayan. ano yun? Saan galing para may masabi lang yan. Maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta ng ating mga brother YouTube channels. Ang Pulang Likido, Hilakbot Haunted History, Red Diaries, Tagalog Love Stories, lalong lalo na yung Sindak Short Stories. Sana po ay palagi nyo po kaming suportahan sa mga pinapalabas natin dyan para nang sa ganun syempre ay mas marami pang content yung ating ipapara, ipapadinig, ipapanood or kung ano pa man, di ba? Third story naman po tayo mula naman dito sa isang center din po natin at ito po ay sinend niya sa pamamagitan ng email sindakstories2008 at gmail.com. By this time, ito po ay galing kay Tina. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Actually po, Sir Red, uh, na-send ko na to kay Seth pero as of this writing wala pa rin at hindi pa niya naiere. Sabi niya ha, baka kasi hindi nakapasa sa panglasa ng audience niya yung genre. Pero so sinend pa rin niya. Uh, tingnan lang natin guys ha kung ito ba ay na napakinggan nyo na sa channel ni Telmo. Baka kasi narinig nyo na sabi nyo ginaya ko na naman or merong pareho po ng sender. So nagbaka sakali tayo sabi niya nagbabaka sakali si sender si Tina uh, sa mga channels kung kanino mauuna. I don't know kung na-air na ito ni Seth pero babasahin pa rin natin dahil na-touch move na rin naman tayo Clay. O kasi hindi na rin tayo nagmo-monitor kasi ng ibang mga kasama natin, mga kapatid natin sa horror community. Uh, medyo busy na lately at puro upload lang kami ng upload kasi. So ito daw ay tungkol noong Bagyong Rosing ng 1995. Um, basahin na lamang din po natin at nandito na rin lang naman ang story niya. Okay? Habi niya, noong 1995, for good na talaga ako sa mga tita ko. Kasi gusto nilang ma-establish yung formal and private schooling ko. So may kasama naman kami sa bahay na magbabantay sa akin kahit wala ang mga tita ko kasi nagwo-work sila at ang mama ko, ang at mama ko. At ang mama ko. At ang mamaw ko. <laughs> Sorry. so Maagang nag-cancel ng pasok ang mga pribadong eskwelahan dahil nga paparating na si Bagyong Rosing. So shout out daw sa Dex noon na late mag-cancel. Alam niyo yung DEX, dati yun yung pangalan po ng DepEd eh. Department of Education and ah, Department of Education, Culture and Sports, right? Oh, pag aralan din natin 'yan, 'no kayong ano. <laughs> so dahil maayos naman ang pagkakagawa ng bahay namin at matibay-tibay naman, so kalmado lang kami. Hanggang sa nawala ng kuryente pero ayos lang naman kasi may power converter and generator kami sa bahay. Eh di kayo na. <laughs> kayo na. Eh di rich kid, di ba? Rich kid problem. Medyo rich kid. Sige, sige. Ganyan ka talaga, Tina. Eh. Gusto mo lang i-flex yung kayamanan niyo eh. <laughs> Gusto mo lang i-flex yung kayamanan nyo sa mga channel dito sa horror community, no? Eh di kayo na. Ikaw na. <laughs> ito ba na feature na to? Anybody nga, anyone mula po sa ating live chat, ito ba yung nabasa na kay Seth? Kung sakali man ha, tama nabasa na, sige tuloy pa rin natin. Wala akong pakialam. <laughs> Wala ko rin kakapigil. Anyway, so yun na nga. Nanaginip po ako noon si Red nang matulog ako sa kwarto. So sa panaginip daw po niya, sabi niya, ah, may binanggit siyang name which is Angela. Pero hindi na yung batang version niya. Usok siya na malaking malaki at para nga po siyang galing sa tambutso ng truck. Nakasilip po ito sa bintana at tinatawag niya ako. Marahil ay hindi po siya makapasok sa bahay namin simula nung nagbeg ako kay God na palayain siya o palayasin siya. Ayokong tumingin at ayokong pansin siya sa panaginip ko. Ang sabi niya, kung ayaw ko daw sumama sa kanya ay kukunin na lang daw niya ako. So doon sa aking panaginip si Red ay inangat daw po niya yung bubong at kitang kita ko yung mukha niyang parang usok sa kisame namin. Saktong aabutin na niya ako nang, narin, nang may marinig po akong boses ng mga dating kalaro ko at sabi nila walang kaluluwa ang mananakaw sa bahay na ito. Bigla pong kumislap na parang silver at hindi ko alam kung kidlat ba. Basta parang usok na naglaho yung nangyari. Pero slowly po itong naglaho. Nawala yung usok na version ni Angela. Angela tapos nakita ko yung mga kulubot na mukha ng mga dating kalaro ko sa puno ng kamyas. Umiiyak sila at ang sabi nila kailangan ko na daw gumising. Hindi daw ako pwedeng maiwan doon. So may mga luha na rin po na pumapatak sa mukha ko at pagdilat ko ang liwanag ng kisame namin. Puro patak pala ng ulan yung pumapatak sa mukha ko at wala na pala talaga yung kisame at bubong namin. Tapos yung pundasyon ng kisame ay parang bibigay na. So saktong pagtayo ko, bumagsak ang isang kahoy at tumusok sa unan ko. Kung hindi pa ako nakatayo agad, Sir Red ay tumusok po talaga yon sa ulo ko. Pero alam niyo po ba kung saan ako mas kinilabutan, si Red? Yung Sailor Moon doll ko na kinuha ni Angela noon ay naroroon sa unan ko. Nakatuhog sa pundasyon ng kisame. Sobrang devastating talaga, Sir Red. Lahat talaga ay basa maging yung mga appliances namin. Pero awa naman ng Diyos, kahit hindi po namin na save lahat yun, ay nakarecover kami kasi may kaya sina tita. Naparenovate po nila ang bahay within 2 months. Nakabili din sila ng bagong appliances. Tapos yung buong bubong namin ay nakita po sa kabilang kalsada as in yung buo. Parang dollhouse na inalisan ng roof yung bahay namin. Yung puno ng kamyas ay nandun pa rin at matibay at walang makakaputol. Hindi na rin po namunga ang kamyas namin nung year na yon. Naalala ko nung drinking age na ako ay naglalabas ako ng mesa sa puno at yung bunga ng kamyas ang partner ng tequila ko. Umiinom akong mag-isa or minsan with friends tapos nabubuhos ako ng kalahating baso ng tequila or kahit na anong alak sa paanan ng puno at sinasabi kong, Shot tayo mga friends! Baliw-baliwan man pero sa totoo lang ay magaan na magaan ang bahay na yon. Walang issue sa pera and flowing lagi ang biyaya. Lalo na sa akin na panganay na apo and pamangkin sa side ng pamilya nila mama. Lahat ng manliligaw ko sa bakuran ko lang na e-entertain kaya pang nabagsakan ng higad, alam, <laughs> alam na this. X na siya kasi bar, ah okay, gets na natin to guys. So nanliligaw pa lang biglang nag-show na ng ano yun. Alam nyo na yan yung parang ma- iba yung gusto o oh, tawag ng laman ng gusto o kalandian lang parang ganun. Kaya X daw agad para sa kanya yon okay? So may naging barkada ako nung high school na laging nalalaglagan ng bulaklak ng kamyas at tumitinta kasi yun pag nagrarab. So parang lipstick kaya yung uniform na polo niya ay laging may pula kapag umuwi siya. Akala ko nga po noon, si Red, he's the one. Pero years later, Parang mark of X talaga yon kasi sumakit lang ulo ko at nag-break din kami. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Si Tina hindi natin alam kung ano pa talagang gusto niyang i-flex dito eh, ano? <laughs> Pero ganun pa man, maraming maraming salamat. At muli, kung sakaling ito man ay na-feature na o nauna na pong na-air kay Telmo, uh, ah, baka meron na naman pong gagawa ng issue sa amin dito guys ha. Same sender ito, same sender na nag multiple send sa mga channels na uh, pinakikinggan niya. So sana naman ay ma- malinaw po sa inyo yung disclaimer na ito. Pero somehow, kung i-expand natin yung sinasabi niya, expand natin yung sinasabi niya, naniniwala ako doon sa mga bantay sa bahay at lalong-lalo na yung mga puno na kahit anumang bagyo ay hindi talaga bumubuwal. Sabi nila guys, kapag ganyan, meron talaga nakatira or merong bantay. At maaari nga talaga na itong mga sinasabi nga nila mga bantay na ito ang siyang nangangalaga sa puno para syempre hindi po ito uh, masira at nang sa ganun ay tuloy-tuloy pa rin silang doon nakatira, di ba? At naniniwala din talaga ako na minsan nagtatampo yung mga puno kapag halimbawa eh sila yung hardest hit 'di ba? O kaya yung sila yung talagang sobrang naapektuhan ng isang bagyo. 'Di ba? Totoo naman yun. Ano yun, sa botany, ganoon naman na talaga yun. Eh. Kahit naman din natin na-explain sa biology to guys or whatsoever, ano mga branches ng science. Totoo yun na kapag, syempre, binagyo, minsan magtatampo kasi nga binagyo yung mga bulaklak niya, di ba? Eh, yun naman talaga yung nagiging bunga eh, di ba? Kaya yun nangyayari. Kaya minsan kahit sa mga nagmamangga, syempre kahit naman tayo, syempre sa, sa province guys, ay may mga tsuhin din tayo nagmamangga. Meron din po tayo mga uh, kahit papano lupa-lupa sa mother and father side. So alam naman natin yan na kapag binagyo, yung bunga, I mean yung bulaklak na wala, so talaga hirap yung magbunga. Ganun na yon gets na ninyo yon So kaya may mga parang sabi nga nila nagtatampo yung mga puno kapag ganun, di ba? Hindi naman kasi natin maiiwasan. Pero ang talagang uh, ah, sabi natin na isang dark side dito or creepy side dito ayun eh, nga yung parang may nangangalaga at bakit sa dinami-dami ng mga puno dito sa uh, lupain ninyo na 'di ba nabuhal. pero ito lang yung puno na ito na hindi na maaaring tulad nga na napanaginipan ni Tina ay eh, ganun nga 'di ba meron talaga 'Di ba? Yung Angela na binabanggit niya guys, baka ito ay connected somehow doon sa iba pang kwento niya kasi itong nakamark dito kasi pang 5 na entry niya, na niya ito itong bagyong Rosing. Baka doon sa first 4 na nabanggit niya, oh, maaaring na i-feature kay, Thel, kay Thelmo, eh baka yun, nabanggit niya kung sino si Angela doon. Baka kasi yung iniisip ng iba dito, eh baka yung MLML, eh kaka-ML mo yan. <laughs> Kaka-TikTok mo yan. <laughs> kaya baka yun ang iniisip niya. So yun, kaya maaring napakinggan nyo na yung first part nito sa ibang channel at itong nabanggit natin ditong bagyong rosing ay yung karugtong at yun lang kasi kinuha ni Admin Clay. Tama. So maraming maraming salamat sa mga kwento na naman na atin pong napakinggan ngayong hapon na ito o ngayong gabi anumang oras ninyo pinakikinggan kung nasa ibang time uh, time zone ka man sa oras na ito mga minamahal nating OFW magparamdam lang po kayo dyan sa ating comment section at uh, ah, isa-isa nating mabasa ito sa mga susunod nating SHS. Channel members, welcome sa mga newbie, sa mga channel members na mga matagal na nating kasama, mga solid na solid kayo. Sobra pong pasasalamat po namin dahil kaisa namin kayo sa pagre-raise ng syempre ng uh, funds natin para po doon sa ating sinusuportahan na uh, non-government organization, NGO. Uh, ah, ito po yung sinasabi ko nga sa inyo, yung uh, Philippine Animal Rescue Team. So sa totoo lang po marami naman pong gumagawa ng pag-rescue ng mga stray animals. Pero sila po yung napili po namin kasi um, mas marami yung kanilang sinusuportahan. As a matter of fact, marami po ito, mai, ma-introduce ko lang din po syempre para nang sa ganun malaman din po ninyo na hindi lamang po syempre akala niyo nang, napupunta lang sa amin or hindi. Ito po ay syempre nagre-raise din ng fund although hindi naman po namin direkta talaga na uh, ina-advertise pero malaking porsyento po talagang binibigay namin sa kanila. Hindi na po namin ito pinupost, hindi na po namin ito uh, baka kasi isipin ng mga HTV negative, pasikat kami masyado. So, tinutulungan na lamang po namin sila dahil buwan one kailangan po nila ng halos 45,000 pesos para sa pagpapakain para sa mga syempre sa food pantry nitong mga animals kasi hindi lang mga pusa at aso minsan yung kanilang nare-rescue. Ang dami po talaga doon sa shelter nila sa Laguna, shelter nila sa uh, sa Quezon City. So marami din guys. So sana po ay uh, makiisa kayo lalong-lalo na sa 50 pesos o 50 pesos Friday nila uh, na pinupost din po natin sa ating page at maraming salamat kung sakali man na isa kayo sa mga nakapag-donate or nagpakita naman ng gininto ang puso ninyo, nag-share ng inyong blessing para po sa mga stray animals at rescues ng ating mga syempre mga kasama o makakilala mula sa Philippine Animal Rescue Team. Maraming salamat po. Ako pong muli si Red hanggang sa susunod po natin na kwentuhan at sana ay may napulot kayo kahit papaano sa ating SHS ah, segment na ito ngayong araw na ito dito po syempre sa Lakbot TV YouTube channel. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.